och fläckra de hava så högt högkrösa säpp. Ibland de går med hattar, ibland med blått gelé. Ibland de glättigt sjunger och dansar med därtill. Ibland de bara suckar, torrmodighetens drill. som rosen ut i hagen. De liknar allt ibland. Ibland de liknar blomstret i ett potatisland. Ibland som fåglar sjunger i kärleksmelodin. Ibland de bara surrar och sticker liksom bin. Ibland sitt hår i flätor, de bär som klockelå. Ibland de lägger upp Jobbet som kranter är bo Med pappersjöpper krusar i löken att konfin Och sen de smörjer innen med pellrins margarin Och hatter har de gäster så en kan rakt bli rädd Med fåglar och med kväster och kransen med sig klädd ibland det går med mössa att efterlikna karn Ibland de bär på hövud liksom en väderkvarn På fötterna de hava bemärkliga fodral Det stort för därför förtära och dagliga kval Och på de tio fingrar som räknas kan på dem men de haver handskar på sig som räcker knappt fem. Och klänningar klänningarna har de som ej beskrivas kan med skynken och med spetsar som hänger om vartann. Röda och blå och gula och korta är de med. Ja, en såg jag på gatan som räckte knappt knä.